Elburua ahal bezain bat partaide biltzea garapen iranko jaran alde lan egiteko. Bayonako Merkatal Gambara eraikuntza enpresak, hiri elkargoak edo teknologia guneek elburu berdinarekin eginen dute lan ahal bezain ondakin eta sautze gutxi ekoizteko eldu diren lau urteetan. Elburua lortzeko, ADEM edo ingurumena eta energiarako frantses agentziak biltagarbi sindikata lagunduko du bai dirumailan bai teknikan ere. Martin Bizota biltagarbiren lehendakariarentzat zat indahak bateratu behar dira elburuak lortzeko. Il sur le territoire qui sont du commerce, le monde sportif, le Interakzioak badira gure lujaldean, enpresa mailan, merkataritzan, euh, kirolan, eta importantea dena da partaideak mobilizatzea elgarrekin lortuko baitugu desafio hori. Partaide guziak bildu dira lehen eta espero dut lortuko dugula egiazko kate bat sortzen ils étaient vraiment tous là, est encourageant euh, pour l'idée qu'on va arriver à faire une véritable chaîne. Ekonomia zirkulagaran eredua segitu nahi dute, janari sautzeak mugatu, ekai bertziklatuak erabili merkatuetan, BTP edo bastimenduko zaborrentzat ondarkintegiak sortu, ekintza, ingurumenaren zaintzea, gure gizarteko eremu guzietan txagarazteko, baionako merkata algan bere ejula ukanen du ere, peio olagarai. Guazen klosteraren inguruan, eh, plastikazko papera edo eh, ondarkinen baliatzeak nola kudeatu, nola kontrolatu, eh, gauza bera surf munduan eh, eurusi ustarturikin, ara, elkarte horiekin lan egin. Enpresariek badute zer egin, bai eta ere, hoien inguruan diren beste elkarteak, autetxiek, bai dan biztanleak ere, badute zer egin enpresarien sustengatzeko. Eta hortan gira, hortarako 2008 urte ondajean, bilta garbiren ere muan, ondakinen euneko ideologaita amaja, bertziklatua, kompostan emana, edo energia berriztagarri gisa erabilia zen, elduden urtean, euneko larogeiera eltzea espero dute.